50 languages. 82 82อดีตการสอง Passat 2แล้วคุณต้องเรียกรถพยาบาลไหม Havies de trucar a una ambulància? แล้วคุณต้องเรียกหมอไหม Havies de trucar al metge? แล้วคุณต้องเรียกตำรวจไหม Havies de trucar a la policia? คุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหม เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยค่ะ Té el número de telèfon? Fa no res el tenia. คุณมีที่อยู่ไหมคะ เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยค่ะ Té l'adreça? ฟานอรเรสลาตานียคุณมีแผนที่เมืองไหมคะ เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยค่ะเทียวปลาดาลาสิวแตดฟานอรเรสลาตานียเขามาตรงเวลาไหม เขามาตรงเวลาไม่ได้ค่ะบาบานีอลอร่า No va poder v นี i ลอร h o r a Cau ha tang p o เขาหาทางไม่พบค่ะ Que va trobar el camí? No va poder trobar el camí. เขาเข้าใจคุณไหมเขาไม่เข้าใจดิฉันค่ะ T'entenia? No em podia entendre. ทำไมคุณมาตรงเวลาไม่ได้คะ Per què no vas poder arribar a l'hora? ทำไมคุณหาทางไม่พบคะ Per què no vas poder trobar el camí? ทำไมคุณไม่เข้าใจเขาคะ Per què no el podies entendre? ดิฉันมาตรงเวลาไม่ได้เพราะว่าไม่มีรถเมย์ No vaig poder arribar a l'hora perquè no anaven els autobusos. ดิฉันหาทางไม่พบเพราะว่าไม่มีแผนที่เมือง No vaig poder trobar el camí perquè no tenia un pla de la ciutat. ดิฉันไม่เข้าใจเขาเพราะว่าดนตรีดังเกินไป No el podia entendre perquè la música estava molt alta. ดิฉันต้องนั่งรถแท็กซี่ Vaig haver de prendre un taxi. ดิฉันต้องซื้อแผนที่เมือง Vaig haver de comprar un pla de la ciutat. ดิฉันต้องปิดวิทยุ Vaig haver de pagar la ràdio.